Hey. Äh, kannst du dich erinnern? Gute Männer lieben schlechte Frauen. Das hier ist mein letzter Brief. Ich hab was Besseres verdient, Baby, und das weiß ich jetzt. Facebook, Partys und Ruhm, willkommen in deiner Welt. Gute Männer lieben schlechte Frauen und das bleibt so. Ich merke es immer, wenn meine Vergangenheit mich einholt. Im Leben jedes Mannes gibt es diese eine Frau, die dein Herz bricht und danach kannst du nie wieder vertrauen. Engel, alles was ich wollte, war nur mit dir zusammen sein. Aber jetzt sind die schönen Tage Vergangenheit. Nie wieder werde ich auf deine Spiele hier reinfallen. Wegen dir ist mein Herz heute eiskalt, so vieles Songs, die ich schrieb für dich und trotzdem war ein Happy End nie in Sicht. Mann, in den Augen deiner Eltern war ich nix wert. Nur hättest du um uns gekämpft, wenn ich irgendwas für dich wär. Mein Engel, das hier ist mein letzter Brief. Palm ist für immer weg, Baby, rest in peace. Du lebst für die Liebe. Du verschenkst dein Vertrauen. Hör auf die innere Stimme. Das ist das allerletzte Mal, Baby, dass ich dir Zeilen widme. Ich mache keine Witze, ich vergesse deine Blicke. Alles, was mal warst, du mit Füßen getreten. Ich habe es satt, in einer einzigen Lüge zu leben. Wie oft habe ich Nachrichten von anderen Typen gelesen? Heute fällt es mir so schwer, über Gefühle zu reden. Du hast vieles in mir kaputt gemacht. Heute werde ich jeden zweiten Tag ohne Liebe neben irgendeiner Nutte wach. Ja, du warst das längste Kapitel in meinem Buch. Um ein Schlusswort zu finden, war die Liebe nicht genug. Und zum Glück, Engel, haben wir's auch nie wieder versucht. Dieses Herz hier ist für deine Familie viel zu gut, Baby. Gute Männer lieben schlechte Frauen und das bleibt so. In meiner Nähe hattest du kein iPhone. Engel, all die Bilder, die verletzten, ich behalte sie im Herz. Aber bin ich heute ehrlich, warst du all das gar nicht wert. Du lebst für die Liebe, du verschenkst dein Vertrauen. Hör mir heute in die Augen blickst, kannst du diesen Hass sehen. Ich fühl mich so verloren, weil mir irgendwas fehlt. Keine Chance, immer wieder lief ich gegen eine Wand. Kannst du dich erinnern, als ich anhielt um deine Hand? Wenn ich heute ehrlich bin, machten mich diese Zeiten krank. Du bist schuld daran, dass ich mein Herz mit keinem teilen kann. Mit dir zusammen sein war damals der perfekte Traum. Aber heute weiß ich, gute Männer lieben schlechte Frauen. Du lebst für die Liebe. verschenkst dein Vertrauen. Hör auf die innere Stimme. und du findest, was du brauchst. Du lebst für die Liebe. Du verschenkst. Hör auf die innere Stimme.